Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të Madhëruar, me komentin e surës El Kalem. Dhe në takimin e kaluar, kemi bërë hyrje në këtë sure, Dhe kemi trajtuar ajetet e para të kësaj sure. Respektivisht kemi marrë 7 ajete të surës El Kalem. Dhe kemi thënë se Allahu xhelle ue ala në këtë sure e mbron të dërguarin e tij nga njëra anë dhe nga ana tjetër prezenton vlerat e këtij pejgamberi sallallahu sallam e të cilat e bëjnë dallimin e madh nga kundërshtarët e tij. Kemi thënë se Allahu xhelle ue ala në këtë sure në fillim të asaj që kemi trajtuar është se përmend vlerat e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe premtime të cilat janë edhe lloj sfidimi. Andaj kur Allahu xhelle ue ala thotë se ty do të takon shpërblimi i pandërprerë, i vazhdueshëm, Pastaj fesatubsiru wa yubsirun, do ta shohin edhe ata dhe ti do ta do ta shohësh se kush është ai i prekuri nga marrëzitë e çmenduria e kështu me radhë. Këto janë gjitha për të ardhmen. E që i dërguari alejhi salatu ve selam nuk e din të ardhmen. Por, Allahu xhelle ue ala në fillim të shpalljes Premton se shpallja e Zotit dhe udhëzimet e Tij do të jenë ato që do të mbesin, ndërsa shpifjet, akuzat dhe gjitha fushatat e tjera kundër pejgamberit alayhi salatu wasallam do të marrin fund. Dhe pikërisht kështu ndodhi. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngrit, u përhapën mësimet e tij, ai mbeti modeli dhe shëmbëlltyra e moralit dhe formimit, ndërsa u demaskuan tradhtitë dhe kurthat e armiqve të tij që tentuan forma të ndryshme, domethënë ta prezentojnë në mënyrë sa ma të shëmtuar dhe sa ma të vrazhdë Muhammedin alejhi salatu ve selam. Vazhdimi i ajeteve është tash një lloj udhëzimi praktik për pejgamberin alejhi salatu ve selam, por përmes tij dhe gjithë, gjithë besimtarëve, se Si duhet me u sill karshi kategorive të caktuara të shoqërisë? Dhe në fillim Allahu xhelle ue ala përmendi moralin, nivelin e lartë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastërtinë e tij, sinqeritetin e tij e tjera që kemi përmendur. Tash vazhdon që të përmend të kundërtën. të përmend cilësitë e palës së kundërt. Kush janë këta që e kundërshtuan pejgamberin alayhi salatu wasallam? Dhe a është problemi i pejgamberit alayhi me këta njerëz në Mekë me këta kurejsh? Problem personal, individual, problem i prejardhjes, i pozitës, i interesave të caktuara, apo është problem i një dimensioni komplet tjetër? Dhe kjo është me rëndësi shumë me e kuptu nga njëra anë, dhe nga ana tjetër të nderuar vëllezër, Kurani gjithmonë gjatë trajtimit të tij kur bën për vlera të caktuara përmend edhe veset e ndryshme. Prezenton dy modelet që njerëzit ta kenë mundësinë të bëjnë edhe krahasimin edhe përzgjedhjen. Domethënë, I dërguari që ne kemi dërguar dhe mësimet që ne kemi shpallur dhe mësuesi që ne kemi përzgjedhur është ky. Këto janë cilësitë e tij, këto janë mësimet e tij, këto janë vlerat e tij e kështu me radhë. Ja këto i keni me një anë, merrne pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe shikoni në çfarë ai ka thirr. Dhe shikoni çfarë ai na ka mësu. Në anën tjetër, e keni edhe modelin tjetër të atyre që e kundërshtuan pejgamberin alayhi salatu wasalam, shikojmë çka ata ofrojnë dhe çka ata japin. Dhe gjithmonë të nderuar vëllezër këto forma krahasuese janë me rëndësi, ngase mundësojnë besimtarit ta sheh mirë të vërtetën, por edhe ta sheh mirë të pavërtetën. Pasi që i tregoi pejgamberit alayhi salatu wasalam kush është ai, edhe neve na tregoi kush është ai, kush e ka dërguar, me çfarë mësime ka ardhë, Allahu tha, fela tuti'il mukedhibin. Ti, mos gabo, në asnjë rrethanë, në asnjë situatë, t'i bindesh, t'i dëgjosh, përgënjeshtruesit, ata që e mohojnë të vërtetën, ata që e refuzojnë shpalljen e Zotit, ti mos ju bind atyne asnjëherë. Në çfarë kuptimi të bindjes? Ata do të vijnë me oferta, ata do të vijnë me kërkesa, ata do të vijnë me fjalë të ndryshme. Fela tuti'. Taa është një lloj bindje, një lloj pranimi që e pason veprimi. Ç'ka ta? Kur Allah thotë etiu Allahe ue etiur Resul. Binduni Allahut dhe pejgamberit. Çka nënkupton kjo binduni Allahut dhe pejgamberit? Domethënë, dëgjoni mirë çka ata ofrojnë, merrni atë dhe kthejeni në praktikë. Qe kjo është. Pranimi i cili pasohet me zbatim, me praktikë. Qe kjo ta. E Allahu Xhel-le ue ala thotë, karshi kategorisë së kësaj natyre, që ata përgënjështrojnë, ata mohojnë, dhe mohimi i tyre është pikërisht për shkak të interesave personale. Çfarë arsye kanë pas kurejshët e Mekës më refuzu besimin në Allahun? A ka pas fakte? A ka pas argumente? Kur ka ardhë pejgamberi s.a.s. në Mekë, ju ka thonë, kulu la ilaha illa Allah, thuni la ilaha illa Allah, kanë thonë, la nekuluha ebeden, kurrë s'e themi, kurrë s'e themi, Allahu Xhel-le Xhelaluhu ju tha, se në komunikim me Allahun, dhe në adhurim ndaj Allahut, nuk ka ndërmjetësus, As i gjallë, as i vdekur, e as idhur, as çkado qoftë tjetër. Ngase adhurimi me Allahun është direkt. Po, në mësimin e fesë ka ndërmjetësus, por në zbatimin e fesë nuk ka ndërmjetësus. Ky dallimi. Në mësimin e fesë a ka ndërmjetësus? Ka. Pejgamberi s.a.s. është ndërmjetësus mes neve dhe Allahut në marrjen e mësimeve. Por, kur ato mësime i zbatojmë ne praktikisht tash masi që i kemi marrë, a ka ndërmjetësus? A kalon zbatimi i mësimeve në të njëjtën rrugë sikurse kalon mësim marrja e mësimeve? Jo. Prandaj na e marrim mësimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ngase Allahu atë ka dërguar, dhe këtu ka ndërmjetësues. Mes neve dhe s- mes mes neve dhe Allahut në marrjen e Kuranit kush është? Plus ksaj, i thirri që të largohen nga padrejtësitë, nga shtypja, nga format e ndryshme të degjenerimit edhe shthurjes shoqërore. Ku shtypej i dobti, shtypej gruaja, varrosej femna për s'gjalli, tmerr. Ai tha hekni dorë nga këto, kthehuni në natyrshmërinë e pastër njerëzore që Allah ju ka krijuar në të. Ata nuk pranuan. Në rregull, kur ata nuk pranuan, kur ata nuk pranuan, me çfarë ofertë e refuzuan? Do nuk i marrim këto mësime se qe çka kemi na. Për këto mësime tona, s'un e lojmë në mësimin tënd. Kushtimisht, a pat kështu? Jo. A pat argumente, fakte, të fuqishme, logjike, çfarëdo qofshin, që realisht e arsyeton refuzimin e kurejshëve, a pat? Nuk pat. Krejt çka kanë thonë, dihet. Krejt çfarë kanë përdor, dihet. E tëra që e kanë përdor, si arsyetim për refuzim ka qenë, ti i paguar. Ty të ka mësu dikush i huji me na përça neve. Këto janë, këto janë kallëpe të shpifjeve të fabrikuara në lashtësinë e njerëzimit. Gjithë njerëzit kanë përdorë. Ai që s'ka argument, s'ka fakte, çka thotë? Menjëherë, të gaqë me jenë apëtën. No, ti je i shitur, ti je kështu, e, e kështu me radhë. Sjell argument? Allahu tha, kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Argument i qartë burhan, argument i qartë. Nëse jeni të vërtetë në çfarë thoni, nëse ju vetë besoni në këtë çfarë po thoni, bini argument. Po as ata vetë s'besojshin. Por trillojshin akuzat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E Allahu tha, fela tuti'il mukedhibin, ti mos ju bind këtyne. Weddu law tudhinu fayudhinun. Shikoni këtu vëllezër. Kur tha kur Allah tha mos ju bind. Nuk tha mos ju bind kurejshve, nuk tha. Nuk tha mos ju bind arabëve. Nuk tha mos ju bind nuk përdor emna. Kjo është metodologji shumë e rëndësishme kuranore. Nuk tha, tha mos ju bind përgënjeshtruesve. Do më arsyeja pse ti nuk i bindesh tyne, s'merr prej tyne, nuk është pse ata janë arab, a s'janë arab. A janë kurejsh, as s'është problemi këtu te prejardhja. Nuk është problemi te ngjyra. Problemi është te përmbajtja, se përmbajtja e ofertës së tyne është e ndërtuar mbi bazën e shpifjeve dhe gënjeshtrave. Andaj s'un e marrim. Prandaj, ne nuk kemi problem me marrë prej dikujt kushdo qoftë ai, atë që është e dobishme. Problemi është me marrë kur dikush realisht e jep ndonjë ofert, mësim, çkado qoftë, mbi bazën e shpifjeve, akuzave, gënjeshtrave, hamensive, besytnive, e këtu problemi jona për. Andaj Kurani të nderuar vëllezër miret me veprën, miret me cilësinë, nuk miret me emrin, me ngjyrë, me prejardhje, s'miret me këtë çështje. Nuk gjeni në Kuran askund, e pamundshme është, askund nuk gjeni, se dikush qortohet në Kuran për shkak të prejardhjes. S'ka, absolutisht, as për shkak të familjes, as për shkak të emrit që e ka, as për shkak të ngjyrës që e ka, as për shkak të gjuhës që e flet, as për shkak të gjendjes sociale që e ka, ekonomike absolutisht. Absolutisht. Nëse qortohet dikush në Kur'an, qortohet për shkak të veprave, për shkak të cilësive. Edhe njëjtë lëvdohet për këtë punë. Askush nuk lavdërohet në Kur'an për prejardhje, absolutisht. Prandaj problemi nuk është në prejardhje, problemi nuk është në gjuhë, problemi është në përmbajtje, në ofertë. Çka jep? A ka argument, a ka bazë? A është e dobishme? Me një fjalë, referenca. Prandaj këto ajete flasin shumë për referencën. Ti e ki referenca e jote shpallja, referenca e jote është fjala e Allahut, qysh ki mundësi me e lonë këtë referencë, Vlerëson, a me marrë prej këtij, a mos me marrë prej këtij. Me marrë këtu, apo, ka me rëndësi shumë. Se kur Allahu xhelle shanuhu thotë, fela tutiil mukedhdhibin, ti mos ju bind përgënjeshtruesve, ata që, ata që mohojnë, ata që refuzojnë, çka kanë mohu ata? Ata më më njënë, nësë këna mu, në këna pëhu, për shambull. Me çfarë bazë kjo është përcaktu? Mbi bazën e shpalljes. Prandaj referenca jonë të nderuar vëllezër, shpallja Allahu xhalla xhelalu është ai që përcakton kush e fol të vërtetën e kush nuk e fol të vërtetën. Kush fol sakt e kush fol gabim. Prandaj kjo është ajo që na mëson kujt me ju bind e kujt mos me ju bind, prej kujt me marrë e prej kujt mos me marrë. Kur me marrë e kur mos me marrë, është fjala e Zotit xhalla xhelalu. Për këtë shpallja Waddu law tudhinu fayudhinun. Allahu tha, këta përgënjeshtruesit mos mendo se këta gjithmonë gjithmonë përdorin metodën e shtypjes, gjithmonë përdorin metodën e e dhunës, gjithmonë përdorin metodën e shpifjes. Ja, jo, mos mendo gjithmonë kështu ata, ata i ndrojnë metodat. në ndryshimin e pamjes, apo? Ndërsa vaji në çka ndryshon, në çka asocon? Në ndryshimin e gjendjes. Nga gjendja e ngurtë kalon në gjendje të lëngët për shembull, apo? Në vaj është një zbutje. Diçka mund të jetë e fortë kur kthehet në gjendje vajore, zbutet. Prandaj është përdor kjo shprehje për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Waddu law tudhinu. Ata shumë kishin pas dëshirë që ti me e ndryshu edhe ngjyrimin edhe gjendjen. Fe judhinun, edhe ata kishin me bo t'njëjtën, kur ti e bën këtë? Me çfarë baze? Çfarë ngjyre, apo? Allahu në Bekare tha pejgamberit salsellem, E këtë ngjyrim që e ke marrë, këtë ngjyrë që e ke marrë, po domethonë, si pasojë e adhurimit dhe besimit, ata kishin pas qejf edhe ata me marrë pjesë në këtë ngjyrim. Do ngjyra le t'i jep besimi, do po t'jepim edhe na, edhe e formojmë një kolorit ngjyrash. Allahu tha, jo, askush nuk bën m'u përzi në ngjyrën e zemrës që ta jep besimi, veç Allahu azze, veç shpallja. Nëse përzien shumë durë në zemrë e prishin, Waddu law tudhinu fayudhinun. Ata kishin pas qejf që ti me leju m'u përzi ngjyrat, e edhe ata i kishin përzi me shumë kënaqësi. Se ata gjithsesi i kanë të përzime. Ata çka humbin? Prandaj të nderuar Allahu xhel-le ve ala po e mëson pejgamberin salsellem që të jetë i kujdesshëm. Se kurejshët e Mekës do të vijnë me oferta. Do të vijnë me oferta. Një nga ofertat që janë pjesë e këtij ngjyrimi apo e këtij ndryshimi dhe kësaj zbutje, një nga ofertat është edhe ajo që fol për të surja Kalam. Ty o pejgamber, ata i kanë thonë, po të pengon Edhe nuk po t'vjen mirë që po të themi na gënjeshtar, magjistar, apo? Po as neve s'po na vjen mirë që po i thush zotnave tonë s'bojnë, apo? Hesht ti për zotnat tonë, heshtim na për ty. A e bëjmë qishtu? Ti mos fol për idhujt tonë hiç, a ban hiç mos me fol, a ban ti mos me thonë s'bojnë këta, a banë? Edhe na s'thojmë që ti s'bën. A bën? Po heshtim, kush e më shumë? Dikush me kuptu, logjikisht taman. Vazhdo ti udhën tonë, fol për Allahun xhel-le xhelaluhu, o, mos i shaj zotnat tanë. A ka mundësi? A ka mundësi me fol për Zotin, edhe për adhurimin ndaj Zotit, por A ka mundësi me ndërtu besimin pa rrënu diçka? A munësh? Pa rrëzu. A munësh me ndërtu adhurimin pa rrënu diçka? A munësh? Nuk munësh. Ngase fjala la ilahe illallah ka rrënim dhe ka ndërtim. Vetvetiu, fjala la ilahe illallah ka rrënim dhe ka ndërtim. Fillon me mohim dhe përfundon me me pohim. La ilahe nuk ka askush që meriton. A rrënim kjo. Krejt kush pretendon se meriton të adhurohet, se ka tipare hyjnore, se ka fuqi mbinjerëzore, e kështu me radhë që duhet t'i bindemi atij, t'i nënshtrohemi atij, kushdo që pretendon kështu, ne ia rrënojmë pretendimin me shahadetin tonë. Pasi që e kemi rrënu këtë pretendim, të kujtdo qoftë, e ndërtojmë besimin tonë mbi një pohim të vetëm illa Allah, pos Allahut xhel-le xhelaluhu. E ata thanë, a ban ti jaran me ndërtu pa rrëzu, a ban? Allahu tha s'ban. Nuk munëm, e pamundshme është. Të vëzër dhe edhe në qytet, nuk munsh me ndërtu gjëra të reja pa, pa rrënu diçka, s'munësh, s'mun me çil rrugë pa rrëzu diçka, e pamundshme është. Prandaj, jo çdo rrënim është i refuzuar, kur din ku me rrënu, dhe çka me rrënu, edhe e din se çka ki me ndërtu, ia vlen. Andaj, nëse kish me pranu këtë pejgamberi salallahu alejhi ve sellem, ofertë e mirë, unë po i thirri veç me, me njoft Allahun, apo, edhe s'po jau rrënoj idhujt, idhujt, jo në kuptim me dorë, me dorë s'jau ka prekë idhujt, derisa s'u çliru Meka, por ka folë, Se këta idhuj as nuk bëjnë dam as nuk bëjnë dobi. Ngase njerëzit janë mashtru, duhet me fol për këtë çështje. Ata than, e po masi ti po fol, kena me fol edhe na. Në rregull, folni. Kush po ju nal me fol? Folni. Por ky po fol me argumente dhe po fol me fakte logjike. Edhe ju kur folni, qashtu folni, mos shpifni dhe mos rreni. Folni kush po ju nal. Prandaj të nderuar vëllezër. Kjo praktika e heshtjes apo ka vazhduar ma tutje. Edhe ky kushtëzim vazhdon edhe sot. Apo nëse flitet për dukurinë negative në shoqëri, se kjo është e keqe, kjo s'ban, kjo e rrezikon shoqërinë. Ka zëra që ngriten dhe në forma të ndryshme tentojnë t'i heshtin këta zëra. Jo me forcën e pushtetit. Edhe me pas këtë është e mirëseardhun, por derisa të bëhet ajo është edhe me forma të ndryshme të shpifjeve dhe akuzave dhe thashethemeve të paqëndrueshme. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu tha, ata kishin pas qef shumë që kështu me konë situata, por Ti mos, mos prano. Nëse kish me pranu pejgamberi salallahu alejhi ue selem këtë, të nderuar vëllezër. Çka kishin me hup kurejshët? Nëse kurejshët e Mekës nuk flasin keq për pejgamberin salallahu alejhi ue selem, çka humbin? Kurgjë. Ata fitojnë. Nëse pejgamberi salallahu alejhi ue selem nuk fol për idhujt, çka humb? Krejt. Ngase besimi o që ato janë të. Prandaj të nderuar vëllezër, njerëzit kanjëherë për shembull, tentojnë me bo disa kompromise, normalisht si pasojë e injorancës shpeshherë, edhe kur ti nuk i përgjigjesh atij kompromisi, Thot dikush, unë po vij n'xhuma, ti pije një gotë. Ça ka Allah, ça, e ndrrojmë. Për shembull. Ti hajde me neve, me një vend ku shkojmë na zakonisht, një natë, na vim tanë e falim xhumanë. Bashkë, a kupton. Nuk është e barabartë, është e barabartë. Nëse ata të përgjigjen me ardh n'xhuma, a humbin a fitojnë? Ata fitojnë, ata kurgjë s'humbin. Kurgjë s'ndodh, ta bërë? Ama nëse ti bën çka kërkon, ti humb, Pra e këta njerëz s'un e kuptojnë ka herë, a kupton. E kjo ka shumë shembuj n'jetë, pëta. Kqyre, ai po të thotë kështu, e ti s'un po i thu kështu. Po s'un i tham unë. Se për shembull bindja e tij, feja e tij s'ia ndalon kët, s'ka problema, ama un kam problem. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu tha, mos lejo që të zbutin ofertat joshse nga ana e tyne për noj kompromis i cili i cili kompromis bie ndesh me referencën tonë. Kjo është mësim i rëndësishëm që besimtari duhet me menaxhu me situata të ndryshme në jetë. me pas referencën, me pas formimin e duhur. Por Allahu xhelle xhelaluhu, para se me e urdhnu për një send të till çka tha, e kemi cek n'takimin e kaluar, ue inneke le ala hulukin adhim, ti je në nivel të lartë moralit, kjo refuzimi i këti kompromisi, Refuzimi i këtij lëshimi, i kësaj zbutje, nuk nënkupton absolutisht, absolut nuk nënkupton rrënimin e vlerave morale. Jo, mirësjellja, drejtësia, korrektësia, solidariteti, e kanë këto në vend. Ama këtu ka me bë me parimet. Pra njerëzit përziejnë. Parimitetin e dikujt e përkthejnë si vrazhdësi. Kur je parimor, njerëz kët parimitet e përkthejnë si arrogancë. Jo, s'është arrogancë, është stabilitet dhe bindje. Arrogancë, kqyrni çka është arroganca? Allahu xhel-le ue ala tha: "Wala tuti' kul-le hal-lafin mehin." Tash të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xhel-le ue ala tha përgjithësisht mos ju bind përgënjeshtruesve. Ata të cilët në vend të pohimit dhe pranimit dhe vërtetimit përzgjodhën përgënjeshtrimin e shpalljes e udhëzimeve të Allahut xhel-le xhelaluhu. Këta kanë realisht tash cilësi. Këta i kanë do veti. Që Allahu xhel-le ue ala, të nderum, tash flet për disa cilësi që preken njerëzit, preken njerëzit me to sa janë larg nga shpallja e Allahut, e që i bie se sa ma afër shpalljes së Allahut që je, apo duhet të jesh i pajisur me të kundërtën e këtyre cilësive Madje shumë nga dietarët sikur shejh Ibn Tejmije rahimehullah konsiderojnë se këto cilësi të përmendura në vijim janë bazat e deformimit moral te njeriu. Bazat. Ajo me rëndësi. Bazat e deformimit moral janë cilësitë vijuese. Cilat janë ato? Allahu tha: "Wala tuti' kul-le hal-lafin Mehin. Mos ju bind. Kulle hallaf. Kujtdo qoftë që është hallaf. Çka është hallaf? Hallaf është ai që betohet për gjithçka. E përdor betimin shpesh. Ngase në mungesë të kredibilitetit moral, në mungesë të fakteve, në mungesë të argumenteve logjike, e përdor betimin. Edhe e përdor premtimin. pasha Allahun e madh, pasha kët e pasha at, gjithmonë, gjithmonë edhe premtimi të, të nderuar, betimi i njeriut, betimi i njeriut më tepër e godet aspektin emocional apo aspektin racional. Kur njëni thotë pasha, pasha fmijt s'ban me ba be, nuk ban, e ndalume është. Po ai thotë pasha fmijt, se ka më në kështë një për të jopën. A e, a e prek logjikën, a e prek emocionin? Emocionin, emocionin. Andaj Allahu po thotë ruju nga ata që lujnë me emocione në mungesë të fakteve logjike. Kjo është mësimi i madh. Prandaj njerëzit që nuk kanë argumente racionale, zakonisht përdorin pastaj metoda emocionale. Unë të kum rritë e ti tash mu kështu. Po ani kur të kum nimu ty, e çka? Sahi, kjo nënkupton respekt po, kjo nënkupton mirënjohje po, por kjo s'domethonë bindje. Bindja nuk ka të bëjë me bamirësinë. A po kuptoni? Sa bukur Kurani këto punë i rregullon. Bindja ka të bëjë me fakte. Ndërsa bamirësia ka të bëjë me mirënjohje. Kaq. Pejgamberi sa sallam a e mohoi ndonjëherë bamirësinë e Kurejshëve ndaj tij? Kurrë. Absolutisht. Kurrë. Madje, madje, kur ka dashë, kur ka dalë pejgamberi s.a.s. nga Mekkeja, në Taif, e Taifi e ka dëbu, ka metë në gjysë të rrugës. Kurejshët e Mekës ja mbyllën rrugën për Mekë, s'mush me hi. Ishte njëri nga Kurejshët, ishte njëri nga idhujtarët, tha, unë të futi n'Mekë, dhe ai e mori në besë dhe e futi Pejgamberin s.a.s. mbrenda, tha. Ai s'u bë besimtar kurrë, vdiq në idhujtari. Kur ka ndodhur lufta e Bedrit, i kanë zonë sa rob nga kurejshët, 70. Çfarë tha pejgamberi s.a.s.? Shikani dallimin mes mirënjohjes dhe bindjes. Tha pejgamberi s.a.s., Kishte me qenë gjallë filani, që më ka nimu atëherë, edhe me thonë, lëshoj, kisha me i lëshu për hatër tina, ato. Kurrë s'ia ka harru pejgamberi, ai ka qenë, idhujtar ka qenë, s'u konë besimtar, ai s'ka vdekë në besim, por mirënjohja s'ka të bëjë me fe, kushdo që t'ka bo mirë, çfarëdo feje pastë, ateist me konë, t'i thush faliminderit, Thush, mirënjohja diçka tjetër, por bamirësia e kërkujt nuk duhet me t'i imponu bindjet, ngase bindjen ndërton mbi bazën e kujt pastaj, fakteve, argumenteve, dhe kjo e dallimi esencial, ne Allahu tha, wala tuti' kulle halaf, ai që bën be, pasha zotin, pasha, bën be sa t'dush, A ki fakte argumente? Po në mungesë të fakteve e argumenteve luhet me emocione, me betime. Prandaj ai që s'ka kredibilitet, betohet. Njeri që ka besueshmëri në shoqni, a betohet? S'ka nevojë. Nuk ka nevojë. Prandaj edhe kanë thonë dijetarët, ai që, shpe, ai që e shpeshton betimin, Patjetër se ka me e shpeshtu mëkatimin. Rren. S'ka çare. Pse po betohesh po? Për gjithçka. E veçanërisht të nderuar në shitblerje ka shumë betime. Shpesh ta rrejsh me Allah na rujt. Andaj Allahu tha, mos ju bind këtina, veç pse betohet. Mehin, i cili është gjithashtu mehin është ai që për shkak të për shkak të punëve të tij, për shkak të ambicieve të tij. Domethënë është i nënçmuar. Që me çka merret ai. Që n'çfarë niveli është ai? Halaf ai që e shpeshton betimin edhe mos ju bind atij i cili nuk t'ngrit prej tokës mos ju bind tyneve Nëse kishin të nderuar, nëse kishte për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ju bind kurejshve në kërkesat e tyne, çka kish me fitu? Çka kish me fitu? Çka i kanë ofru ata? Shumë qartë. Ja kanë ofru karrikën, pozitën, Ja kanë ofru dëfrimin me gra, edhe pare i kanë ofru. Këto po, për shumë njerëz fatkeqësisht janë kulmi i karrierës dhe suksesit, me to maten. Ama pejgamberi me çka ka ardhë? Ti aje Unë po thirri për këtu nalt. Unë po thirri për këtë, për ato. Që kjo është i për. Mos ju bind atij që nuk çon prej toke. Mos ju bind atij i cili i cili domthon nuk nuk çon prej epshi. Mos ka, jo, se lirë është kjo, nënçmim është kjo për mu. Mos ju bind ofertave nënçmuse. Wallahi të nderuar. Sikurse ka thënë Ibn Hazmi rahimullah, çdo ofertë nën xhenet është nën çmim. Çdo ofertë që të bëhet e cila e cila nuk të mundëson, nuk çon në xhenet s'ja vlen. Krejt dynjan me ta dhon. Çka Allahu që të mëson, mos ju bind ofertave nënçmuse, nënçmim është. Paramendoni, tashmë Allahu po jep kësi oferta, të shmë mirë zot, e ti që po jep, veç me e kthy kokën është nënçmim, veç, veç me shikun në oferta tjera është nënçmim. E Allahu po thotë, ata që kanë oferta nënçmuese, mos ju bind, as mos i ngo hiç, a kupton. Pastaj Allahu tha: Hemmazin meshain binemim. Nga ata që nuk duhesh me ju bind, as me i ngu, as me t'bo përshtypje oferta e tyne është Hemmaz, kush është Hemmaz? Hemmaz është njeri i cili domethënë ë ë Hulumtues i t'metave të njerëzve. Për te, çdokush ka të meta, çdokush ka gabime. Në synim me nënçmu çdokënd, mirë ky po, kë, këtu i ka muhabetet. Pse bën kështu? Për shkak se ka, ka, e, e, e, e, dozë të madhe të hasedit, zilisë, që ia pamundëson doza e tillë e zilisë me ia pa të mirat kujtdo koftë. S'ka për të të mirë, s'ka për të i suksesshëm. Ja, këta ruaju prej këtyne. E të cilët realisht, kur përmendin të metat e njerëzve, kanë për qëllim përçarjen mes njerëzve. Po. Mira e që pengoni po... A, një një, merrni vesh. E çka marrun vesh? Veç me, me të shti dilema. Po, më në qapata ka diçka? Me fut dilema, me fut hemmaz, i cili domethënë e, e, e, shpërhaq, shpërfaq vetëm të meta, vetëm ligësi, vetëm anë negative, veç qatu ka qef me u dukë, që njerëzit me konë gjithmonë të Njerëzit e lig kanë qef, kanë qef me kap në ujna trubullta. Se në vend peshkut kishe pe ndjekin peshkun, kapin diçka tjetër kishe gabimisht, a kupton, se ujë trubullta, a kupton. Andaj ka njerëz që ju pëlqen trubullinat, a kupton. Ju pëlqen dilemat, ju pëlqen mjegullat, kanë qef. Edhe shkaktu mjegullina, paqartësi, a kupton. Shumë ka, ka përpjekje që Tek njerëzit gjithçka me konë e pasigurt. Gjithçka është e pasigurt. Gjithçka është relative. Thojnë nuk ka asgjë absolute. A thojnë Pejgamberi alejhi selam për shembull joni, ka mundësi o pejgamber, po ka mundësi s'o pejgamber. Kurani ka mundësi u rujt, ka mundësi s'u rujt, mos e bëni pikën jo, ka dal. Relative. Gjithçka është relative. Po. Mirë, e kjo teoria juaj që gjithçka është relative, a është relative? Apo është absolute? Çka ju merr menja? Parameno, teorinë relative e kanë absolute. Bazën e kanë absolute, e nga aspekti absolut, kontestojnë pastaj, qekjo është kundërthënia. Qekjo është. Se ai kur thotë gjithçka relative, o rregull absolut, nuk o relativ. Se kurrqysh s'ka mundësi me kon relative dhe absolute, që atëherë diçka tjetër. E Allahu thotë xhele xhelaluhu, ata domethënë gjithçka me gjithë t'meta, gjithçka me gjithë, hemazin, meshain binemim, shiko këtë, s'mjaftohet me, nuk mjaftohet me këto të meta, me këto aspekte relative, jo, edhe Allahu xhelaluhu thotë, meshain binemim, çfarë formulimi, Mesha, mesha arabisht është me ecë, apo? Ka ardhë në formën superlative, mesha, i cili nuk priton me ecë kudo qoftë, me shku kudo qoftë, me troki çfarëdo dere, binemim, që me fut huti dhe përçarje mes njerëzve, a kupton. Mos u bën tina, ruju prej këtyre njerëzve, rujuni. Kurani po thotë kështu, ka njerëz t'tillë. E tani i tilli vjen e të man ligjërata, të moralizon, e është dasht jo, më fal. Nuk je për këtë ders ti një më dhara. Nuk je e më tërë. Nuk munesh. Nuk munesh, apë. Pa e në të në vëzër, Një njeri i cili, njeri i cili për shembull, s'i ka as bazë elementare të një teorie të caktuar, nuk ka mundësi me na këshillu për këtë, s'është e mundshme. Prandaj, edhe ai që i ka këto vese, apo, domethënë, të betimeve të rrejshme të shpeshtuara, të kësaj e të asaj që Allahu foli për të, nuk ka drejt me na kallzu neve derset e moralit, a kupton. jo, absolutisht. Ngase edhe janë të pasinqerta, edhe janë të pasigurta, edhe janë të paqëndrueshme. A qashtu? Janë të pasinqerta, s'është e sinqertë. Me na moralizu, për shembull, a kupton për... Çkado qoftë diçka që, realisht, nuk ka të bëjë fare me ta në asnjë aspekt, as teorik, as praktik. Nuk mundesh, s'e ki këtë drejtë. Andaj Allahu thotë meshain binemim, i cili s'priton, domethënë, e, e, e, e, që përhap kudo qoftë, nemim, nemim është thashetheme, shkon te ky, i thotë diçka, për këta, e te këta thotë, për këta kështu, me fut, konflikt e përçarje mes njerëzve, a kupton. Pastaj Allahu xhelle ve ala thot: "Mennain lil khairi mu'tadin athim." Gjithashtu ruju nga kjo kategori, mos ju bind. Ruju nga këta. Shiko, këto ajete kanë një fillim. Allahu po mëson ku me marr, prej kujt me u rujt. Shumë është me rëndësi. Shumë është me rëndësi. Shoqëria me kon po rrin. Njerëz prej kujt merr. Çka po merr? Kujdes. Jo që vetë nuk është burim e as iniciator i t'mirave, por edhe çdo iniciativë për të mirë do me e pengu, apton. Me pengu se kështu bon, valla, këtë punë. Jo pse ka arsye, jo, por thotë ju kërshë me mungu s'osht koha, pak ma vonë ka argument, oke, okay, në tha me argumente me fakte të, çka është. Mirëpo këtë e ka, si pasojë, i dhem e mira, s'don me pa t'mira, thëmë. Edhe kur dikush thot, "Valla kum bo nijet, filoni kish do do borxh, po du me ia la do borxhe." Po jena bo do vllazni, do xhemat, po dom me ia ndërtu një një shtëpi. Ani, ani po. Me pengu, me ja nis me i dekuraju njerëzit. Çdo projekt hajri që niset, ai aktivizon forca dekurajuse. Gjithmon! Ai që e kështu, tha Allahu azze ve xhel, Këta mone ma larg, apton. Mennain lil khair. Shiko çka ka tha Allah në suren Maun. Nuk ka përmend kush nuk jep. Wa la jehuddu ala ta'amil miskin. Le që nuk jep. Po as nuk nxit, as nuk flet, as nuk inkurajon për me dhonë. është kategoria ma e keqe e mundshme e koprracisë. Qekjo është koprracia, apton? Qekjo është dorështrëngumi, i cili domethonë, ka frikë, se me bo me e mësu dikon, tani ai e çel te ngat me, ma merr mue tani që, subhanallah. Me bo me e mësu këta, tani, me bo me dhonë këtij, me bo me, ka kalkulime personale, Allahu tha, ata që kështu kalkulojnë, e pengojnë hajrin, e pengojnë dobin, për interesat personale të caktuara, këta janë të, këta, këta, këta janë të përfshirë në veset e këqija, mos ju bind, mos jua merr këshilat atyne, ruju prej tyne. Kufiri i tij është interesi i tij. Derisa nuk sigurohet komplet, ai s'ka kufi, apton. Allahu na rujtë. Paramendo kur dikush e ka interesin e vet personal, egon e tij e ka kufi. E cila s'ka kufi. Egoja, a kufizohet dikun? A ngopet njeri? Kur. Prandaj sa mendon që po afrohet te vija kufitare e egos, e shkon duke u shty, shkon duke u shty. E këtij i shtohet ma tepër armiqësia dhe arroganca. Prandaj tha Allahu azze ve xhel këtij mu'tedin ethim, në raport me njerëzit pengues i të mirës, armiqësor tejkalues i kufijve, në raport me Allahun ethim, mëkatar. Ai që s'i ka punët mirë me Zotin, e ka problem me i pas punët me njerëzit, dhe e kundërta. Ai që me njerëzit është arrogant, i kalon kufijt, edhe me Allahun s'mun me i pas punët mirë. E pamundshme është, e pamundshme është. Sa ka mëkate të mëdhaja, të nderuar vëllezër, që realisht, realisht, janë mëkate në raport me njerin, jo në raport me Allahun. A ka mëkate të tilla? Shumë. Zaten, të nderuar vëllezër, shumica e mëkateve janë qështu. Por Allahu xhel-le ve ala për me e mbrojt njerin, për me e mbrojt pasurinë, për me e mbrojt Allahu xhel-le ve ala nderin, e ka konsideru sikurse me e kundërshtu Allahun xhel-le xhelaluhu. Me ja vjedh dikujt pasurinë, Me ja vjedh dikujt pasuninë. A është mëkat në raport me Allahun, a në raport me kriesën? Realisht është në raport me krijesën, por Allahu ka thonë është në raport me mua, me mbrojt krijesën. Zina me bo, është dam i krijesës, Allah. Por Allahu xhel-le ve ala e ka marrë si mëkat në raport me Allahun tebareke ve teala. Prandaj, të nderuar vëllezër, nuk duhet njeri me i shiku veç disa aspekte të raportit me Allahun, pa shiku raport me njerëzit. Ngase tejkalimi i kufijve, padrejtësia ndaj njerëzve e tjera tjera realisht rrënojnë raportet me Allahun tebareke ve teala. Prandaj Allahu xhel-le ve ala tha betohet rrejshëm, betohet rrejshëm, thërret në punë të ulta, nënçmuese, banale, shpif, shpif, domethonë, e, e publikon të metat e njerëzve, merret me thashetheme, krejt këto të këqija i ka, dhe pas tërë kësaj, ka fuqi morale, nëse ka moral, me konë mendjemadh edhe arrogant. Pra në çfarë, çfarë deformimi pëson njeri i tillë, Allahu na ruajtë. Arrogant, Allahu tha, utul-lin ba'de dhalik, mas tërë kësaj, ba'de dhalik, mas tërë kësaj që u përmend, utul, edhe arrogant. Prandaj, ka herë te ne vëllezër, kombinimi i disa veseve, kombinimi i disa veseve, E rrit, e rrit shëmtueshmërinë shumë më tepër se me kon e ndan. S'po thom kombinimi i veseve, se kjo është e logjikshme po. Por kombinimi ka herë i një vesi me një gjendje të caktuar të njeriut e bën veprën më të shëmtuar se e njëjta vepër me u bo nga një njeri tjetër. Thot dikush, qysh, njëjti mëkat, e dikush e ka ma gjynah, e dikush ma pak, a s'është kjo, jo nuk është. Ngase, kur e bën një mëkat dikush, mëkati ka të bëj me qat situatë, me qat mëkat. E kur e bën dikush tjetër, jep me kallzu se s'është në pytje veç mëkati, po diçka edhe përtej këtij mëkati. Shembul konkret, e ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi ue sallam. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Tre kategori njerëzish Allahu s'ju flet ditën e gjykimit. Nuk i pastron, s'ka falje për ta. Edhe ata do të kenë dënim të dhimbshëm. Kush janë këta tre kategori? Ka thënë pejgamberi s.a.s. tre kategori. E para, ka thënë pejgamberi s.a.s., e para, domethënë udhëheqësi gënjeshtar. Ka pushtet, ka forcë, edhe rren, e pse rren? Njeri kur është i dobët s'ka çka me bo. Apo Por për shkak të veseve tjera, për shkak të prishjeve dhe deformimeve tjera, shpërfaqet edhe gënjeshtra. Për shembull, me pas thonë, i dobti që rren. A bon se merret, po, i dobti i ngrati rren ndoshta me u mbrojt, apo, çka me marrë, ia gjen arsyet. Pastaj ka thonë pegamberi s.a.s. I varfëri mendjemadh. i varfër mendjemadh, çka i bjen, punët keq i ka, ka nevojë për ndihmë, njerëz për shembull i çojnë, i çojnë ndihmë, thot unë këta s'e marr, unë e piteje, jo, jo në kuptim të dinjitetit, jo, jo, jo, po që arrogant, mendjemadh, nënçmo njerëzve, përbuz mirësitë, me kon njeri i pasur edhe mendjemadh, keq është, po s'paku e ka dikun një far vegëze dikun, apo, se ka arrit, tani, lehtë është me i çu krahët përpjetë, po ky që s'ka heqë kurgjo, ti mbi çfarë baze ti po nënçmon, Jep me kuptu se ka diçka përtej kësaj, apo. Edhe ka thonë, shejhun zanin, plak e zinaqar. Allahu na rujt. E zinaja për çdokon është e keqe. Por djali i ri sprovohet, e keqe, fort është e keqe, e shëmtuar, fort e keqe. Apo. Por mosha arsyja, ky mo, ma plak. Edhe ngacmon, e prek. Shumë. Kjo jep me kuptu për një poshtërsi që është përtej epshit, përtej, përtej ngacmimit. A po kuptoni tash situatën, no? Prandaj edhe Allahu xhel thotë, utul-lin bade dhalik, edhe gënjeshtar, e mashtrus, e përbuzës, e gjithçka, edhe mbi gjitha arrogant, edhe mendjemadh, me çka ke m'u mburrë, me çka po i çon krahët nalt, me çka? Me vese të këqija e të shëmtuara, me këtë po i çon krahët nalt. Andaj, ka njerëz kështu që në vëzërë. Domethonë, skandal mas skandali, shëmtim mas shëmtimi, domethonë, degradim mas degradimi, edhe fare kjo nuk e ban m'u turpnu as me ul kokën. Përkundrazi, Se disa tefsire të Kur'anit e japin qështu, apo. Edhe pse kjo fjalë është fjalë e rondë, por o fjalë e gjuhës shqipe, fjalë që është n'fjalor, apo. E kanë thonë zenim është, domethonë, kopil. Jo kopil në kuptim të prejardhjes, s'dihet, domethonë është fmi jashtë martese, jo për këtë arsye, jo për. E pse është i tillë? Kanë thonë se është ai i cili realisht me këto vese, me këto të këqija, tenton me e prish shoqnin. Ai që tenton me e prish shoqnin, ai që tenton me e prish shoqnin, realisht, realisht është, më falni n'shprehje, është kopil i shoqnisë, apo. Se s'është pjesë e tyne, sikur se me kon diçka e jashtme, trup i huaj i futun mes tyne, që ka mision me prish me këto vese të caktuara, apo, zenim. Pra Allahu xhel thotë, se kjo zenim e ka kuptimin një lloj shenje, ai ka shenje të caktuara. Nga shenjat është përpjekja e vazhdushme me prish. me inkuraju të keqen, me luftu të mirën, me shkaktu mjegull e huti, kjo është shej e tij, e njeri normal, njeri që ka përkatësi në një shoqëri të caktuar, e nuk e ban këta, nuk e ban këta. Për shembull dhe vëllezër, me një familje, me një familje, Nëse, hajde kushtimisht po themi, një fëmi i asaj familje, për shembull, e vjedh paren e shpis, i përhap të metat e familjes, mundohet në forma të ndryshme realisht me e prish familjen ato. Si e trajton këtë fenomen familja? Çka i thuhet? Në gjuhën popullore, çka i thuhet? I thuhet, po si mos me të pa bo qiky babë e nonë? Apo? A i thuhet? Po ti, Ti nëse për familje tonë s'munohesh, ose për shembull dy vllazën, ose motër e vllazën, çka do qofshin. Realisht nuk kanë raporte miqësore, të mira, nuk, nuk reflektojnë dashni e respekt e tjera, nuk bojnë kështu. Çka thojnë njerëz? Si mos me kon vllazën jo. Pse? Pse vllaznit realisht me kon të lidht, jo kështu të armiqsum. Si mos me kon një familje jo. Edhe kur e sheh dikon i cili realisht punon kundër familjes së popullit vet, kundër të ardhmes së rinisë së popullit vet, punon kundër të mirës, çka i thu ti atij apo? Ai mund të jetë me prejardhje me gjithçka i këtij veni po i thu ti si me kon i huj. Apo Për që ta spiuni, trathari, një një njëzë më të qi, e po, një një njëzë më të qi, pëse ata me çfarëdo forme kanë mundësi tentojnë me e prish shoqninë, e Allahu tha, zenim, a i ka sheja, a i ka sheja të tradhtisë, a i ka sheja të punës për dikon të huj, kushedi për kan, shejat i ka, Nuk e dhemb gjendja e popullit. Nuk mërzitet për hallet e njerëzve. Nuk jep mund me i nimu kërkujt, përkundrazi i dhemb kur sheh dikon bashk, tenton në forma të ndryshme me i prish. Një projekt i suksesshëm nuk e lavdron. Nuk tenton me përkrah. Kqyr me e prish, me përvetsu, me e tjetërsu. Çka i thush ti tjetër? Për ne Allahu tha zenim. En kane dha malin vë benin. Allahu tha, krejt kjo, kush e jep këtë drejt me konë kështu këtij njeri? Prej kah tanë kjo fuqi? En kane dha malin vë benin. Tha Allah azze ve xhel, menon se ka pare, e ka djem, ka familje, ka përkrahës, ka ithtarë, ka forcë të caktuar, menon se kjo i jep drejtën? Subhanallah, kjo është analizë, aq e, e, e, e, e, e, E saktë, vallahi me menu, aq është analizë e rëndësishme sa që mendoj që duhet shumë me meditu. A e ke pa njeri për shembull kur ka kur ka pare, kur ka pozitë, kur ka për shembull njofsi të caktuara për shembull. Bën veprime me të vërtetë të marrëzishme apo. Edhe pa u skuq fare, pa u turpnu fare, duke menduar se të drejtën për këtë kush e jep? Pse është i fortë? Ja. Pse je i fortë, s'ki drejt zullum me bo. Jo. Pse je i fortë, s'ki drejt me shtyp, s'ki drejt. Pse je i pasur, po s'ki drejt me keqpërdor. Kush ta jep këtë drejt? Në shikon njerin si e, si e, domethënë tërbon pasuria, e tërbon pushteti, deri në atë masë sa që, bën punë të këqija, ka veset të këqija, edhe arrogant e mendjemadh duke mendu se, njerëzit ja kanë borxh me konë robtë e tij, njerëzit ja kanë borxh me ju bind, me ju nënshtru, me dëgju, kush ta ka ep këtë drejtë? Kush ta ka ep këtë drejtë? Sikur si i tha Omeri, radiallahu ta'ala anhu, Amr ibn Asit, Kush ia dha të drejtën me i robëru njerëzit? E nënat i kanë lindur të lirë. Ata janë të lirë, kush ta dha drejtë me i robëru njerëzit? Kush ta dha drejtë me jau imponu njerëzve? Që me dasht, çka ti don? Kush ta dha këtë drejtë? Veç pse ki fuqi materiale, ose çfarëdo qoftë tjetër, për këtë arsye? S'ki drejtë. Prandaj Allah xhel-le ve ala tha që këtu janë probleme shoqnore, këtu janë telashe. E që pejgamberi sa me moralin e tij, me vlerat që i cekëm n'fillim atje, ka ardhur me i luftu këto vese apo. Dhe Allahu n'fund tha senesimuhu alal khurtum. Para kësaj tha e idha tutla alihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kur lexon ajetet e Allahut i thuhet mos bëj kështu. Qe Allahu çka ka thonë? Qe udhëzimet e Allahut. Thotë janë përralla ato. Arroganca e tij që e ka shkaktuar aspekti material ose autoriteti çka do të qoftë, realisht e bën deri në atë masë arrogant sa që edhe argumenteve të qarta shpalljes Allahut i thotë këto janë thashetheme nga arroganca. E Allah tha për fund senesimuhu alel khurtum. Kjo është një përfundim shumë i keq, Nesim, senesimu, vesm në arabisht është devet ose delet që janë të ndame për diçka që po i shejoj. Te pejgamberi ka pas devet që kanë sadakasë, e i kanë sheju, ka pas shej, vule, caktuar, apo? Allah tha senesimu alel khurtum, khurtum është huna e tij, ballina e tij, pjesa përparme. E Allahu xhelle tha, kena me ia sheju në ballinën e tij apo. Qysh ka me pas vula pa hun ka me konë a qysh? Jo ja apo. Kena me dhon shenja në dunja apo që identifikohet mbas saj kush është ai, por ma e keqe është se do të shëjohet për ditë gjykimit apo. Pejgamberi alejhi selam ka thonë besimtarët ringjallen gurran muhaxhxhelin. Do me thënë gurr e ke po kali kur është i zi e ka këtu një të bardhë pak që e bën shumë bukur apo. E këto janë shenjat e abdesit dhe sexhdeve. Kanë me u ringjall besimtarët me shenjat e abdesit e sexhdeve. Kanë me u ringjall me shenja të ujit që i kanë la durt, ngase kanë me ndriçu ditën e gjykimit. Apo. Kjo është shenja. E dikush ka me u ringjall me shenja të tradhtisë, e dikush të poshtërsisë, e dikush të keqe, gjithkush ka me i pas shenjat e veta. Allahu xhelle thotë veprat e juaja, ju vullosin juve, ju vendosin vulat, që me to keni me u ringjall, edhe ajo vulë do të jetë realisht përcaktuesi i kësaj jete, apo, me vulë. Ti je ai që ke me vulosë fatin tënd për të ardhmen. Ti je ai që ke me vulosë gjendjen tënde tek Allahu tebareke ve teala. Me çka? Me punët e tua. Nëse ndjek pejgamberin alejhi selam, ke me u vulos me vulën e moralit, njerëzmërisë, humanitetit e tjerave të mira. Nëse e kundërshton udhën e pejgamberit alejhi selam, ke me u vulos me vula që folëm për to apo shumë tjera. Apo. Prandaj këto janë vula me rëndësi që njeri duhet me ditë me çka po e vulos fletën e jetës së tij, me çka po e vulos librin e tij. Në fund, vula kryesore, cila është që me të e vërteton gjendjen e tij. Kush ka qenë, si ka jetu, kujt i ka shërby, cilën referencë ka përdor, cilën rrugë ka ndjek, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Allahu na bëftë faqebardhë në dunja e na mundësoftë që të jemi të vulosur në vulën e udhëzimeve të shpalljes që të na ndriçojë balli e zemra e shpirti e gjitha gjymtyrët tona nga punët e mira e çdo fikje të këtij ndriçimi që mund ta shkaktojmë si pasojë e mëkateve Allahu na i faltë mëkatet na pastroftë nga veset e këqija na udhëzoftë në rrugën e drejtë Allahu ju shpërbleftë për vëmendjen na bëni hallall për zgjatje